Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, December 2007. John, chapter 9. Και παράγων είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γεννητής, και ηρωτήσαν αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες, «Ραβί, τι σημάρτεν, ούτως οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννητή, απεκριθεί Ιησούς, ούτε ούτως ημάρτεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλά να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Ημάς δι εργάζεστε τα έργα του πέμψαντος με έως ημέρα εστιν. Έρχεται νίξ ότι ουδείς δύναται εργάζεστε, όταν εν το κόσμο ο φωσίμι του κόσμου. Ταύτα υπόν έπτυσεν καμέ και επίσην πυλών εκ του πτήσματος, και επέτυχεν αυτού των πυλών επί τους οφθαλμούς και είπεν αυτό, υπαγε, νύψε εις την κολυμπήτραν του Σιλουάμου ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλτεν ουν και νύψατο και ήλτεν βλέπον. Ήουν γείτονες και ητερούν της αυτον το πρώτερον ότι προσέτησιν ελεγόν, ούχ ούτος εστίν ο κατήμενος και προσέτων, αλλή ελεγόν ότι ούτος εστίν, αλλή ελεγόν ουκί, αλλά ομοιος αυτό εστίν. Εκείνος ελεγεν ότι εγώ ημί, ελεγόν ουν αυτό πόσον είναι οκτισάν σου οφθαλμοί, Απεκρίθη εκείνος ο άνθρωπος ο λεγόμενος Ιησούς πύλων επίησιν και επέκρισιν μου τους ουφταλμούς και είπεν μοι ότι υπάγει εις τον Σιλουάμ και νύψε, απελτών ούν και νύψαμενος ανεβλέψα. Και είπαν αυτό, πού εστιν εκείνος, λέγει, ουκίδα, άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους των πότι τυφλών. Ειν δε Σάββατον, εν η ημέρα των πύλων επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς Πάλιν ούν οι ρωτών αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανεβλέψεν, δε είπεν αυτής, «Πυλών επέτυχεν μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν, και βλέπω». Έλεγον ούν εκ των Φαρισαίων τίνες, «Ουκ την ούτως παρατεϊού ο άνθρωπος ότι τον Σάββατον ουτηρεί». Αλλοί δε έλεγον, «Πώς δίνατε άνθρωπος αμάρτωλος τε αυτά σημεία ποιήν, και σχίσμα είναι αυτής». Λέγουσιν ούν το τύφλο πάλιν, τι συλλέγεις περί αυτού ότι είναι οξύν σου τους οφθαλμούς. Od ipenoti profiti sestin. O kapistebsan oni iudei peri abdouoti entiplos ke anavlepsen e osouto efonisantous gonis abdou tou anavlepsantos ke i erothisan abdoues le kontes outo simon oni mise ke oti tiflos vlos e ginithi postoun vlepi arti apekrifisan oni gonis abdou ke i pan e damienoti outo sestin ou simon ke oti ti πως την βλέπει ουκίδαμεν, ή της ίνιξεν απ' του τους οφθαλμούς ημις ουκίδαμεν. Αυτόν ερωτήσατε, ηλικίαν έχει, αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτα είπαν οι γονείς απ' του ότι εφοβούν το τους Ιουδαίους, γαρ συνετετήν το ενα εάν της απ' τον ομολογήσει Χριστόν από συναγωγός γεννείται. Δια τούτου οι γονείς απ' του είπαν ότι ηλικίαν έχει, αυτόν επερωτήσατε εφώνησαν ουν τον άνθρωπον εκ δευτερό τυφλός και είπαν αυτό, «Τος δόξαν το Θεό, εμείς είδαμεν ότι ούτως ο άνθρωπος αμαρτωλός εστίν, απεκριτή ουν εκείνος, η αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλωσόν αρτιβλέπω». Είπαν ουν αυτό, «Τι πείσεν σοι, πώς ίνιξεν σου τους οφθαλμούς». Απεκριτή αυτής, ημίν ήδη και ουκικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούειν, μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε, και ελιδωρήσαν αυτόν και είπαν, «Συ εκείνου, εμείς δε του Μωυσέως εσμην μαθητέ, εμείς είδαμεν ότι Μωυσήλε λελαλήκεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πότεν εστιν». Απεκρίτη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, «Εν τούτο γάρτο ταυμαστόν εστιν, ότι τουτο γάρ το ταυμαστον εστιν οτι εμεις ουκ είδατε πότεν εστιν, και ίνιξεν μου τους οφθαλμούς, είδαμεν ότι ο Θεός αμαρτωλόν ουκ ακούει, αλλά αν της Θεός ή και το τέλημα αυτού ποιεί, τούτο ακούει» εκ του αιώνος ουκ ότι η νέοξιν της οφθαλμούς φλούγε γεννημένου, η μη ίνουτος παρατειού ουκ η δυνατοπή δεν, απεκρίτησαν και είπαν αυτό, εν αμαρτία εσύ εγεννητής όλος και εσύ διδάσκεις ημάς και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν, «Συ πιστεύεις εις τον βιόν του ανθρώπου» απεκρίτη εκείνος και είπεν «Και τις εστίν, Κύριε, ή να πιστέψω εις αυτόν». Είπεν αυτό ο Ιησούς, «Και η ώρα αυτόν, και ο λαλόν μετά σου εκείνος εστίν». Ο δε έφη πιστεύω, Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό, και είπεν ο Ιησούς, «Εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον τον ήλτον, ή να μη βλέποντες βλέπωσεν, και οι βλέποντες τυφλοί Ήκουσαν εκ των Φαρισαίων ταυταί μετά αυτού όντες και είπαν αυτό, μη και εμείς τυφλοί έσμην, είπεν αυτοίς ο Ιησούς, οι τυφλοί είτε ουκ αν είχετε αμαρτίαν, νίντε λέγετε ότι βλέπομεν, η αμαρτία ημών μενή.